Ons oupas en oumas het voor ons gesê, we God, het baie groot dinge in hulle tyd gedoen. Dit was lang, lang geleden, toe vir die Israëlieten een land gegee het. Met de groot kracht het die vreemde volken voor de kinders uitverjaag. Voor de kinders het die een blijplek gegee, dit was nie kinderse wapens wat zo so goed was dat hulle die oorlog gewen het nie. Nee, dit was nie hulle wat zo so sterk was nie, dit was jy het hulle met de groot kracht gehelp. Jy wil hulle help omdat de baie lief is vir hulle. God, jy regeer ook oor ons. Ons erken dat jy die sterkste van allemaal is. Help ons net soos jy ons opas en oma's gehelp het. Met die hulp zal ons die mensen wat met ons baklei onderste beloop. In een naam wen ons die mensen wat tegen ons opstaan. Ons maak niet op ons eie kracht staat nie. Ons wapen zal ons niet laat wen nie. Dis net die wat ons in die verlede laat wen het. Jy het ons vijanden skaam skaam huis te laat gaan. Ons het het heel dag lang geprys en bewonder. Ons het die geloof, maar, Heere, Hy het ons nou van u af weggestamd. Hy het ons verneder, Hy het ons niet gehelp toe ons teen ander mense geveg het nie. Ons misvlug, ons vijanden het al ons goed gevat. Hulle gee niks vir ons om nie. Ons is dus dieren wat geslag wordt. Hy het ons uitgeleverd aan vreemde mensen in die omgeving en ons tussen hulle verstrooi. Hy het die kinders vir wie lief is, bijna verniet weggegee. En ruil daarvoor het die amper niks gekry nie, u maak geen wens op ons nie, u het ons verneder voor allemaal wat rondom ons blij. Die mensen wat ons zien, lag ons uit. Hulle spot met ons, mensen van ander nasies spot met ons. Hulle kyk op ons neer. Ons wordt heel tijd verneder, ons kan niemand meer in die oor kyk nie. Ons is te skaam, ons vijanden spot met ons. Hulle trap ons in die modder. Hulle geniet het om lelijk met ons te wees. Kijk net wat dit alles met ons gebeur, Heere. Ons het in die ooreenkomst met ons niet vergeet nie. Ons het nie ons rug vir u gedraai nie. Ons het nie van die bad weggegaan nie. Toch het u ons vernietig. Ons huise is afgebreek. Ons leef in die land waar die dood voor ons luur. God weet moos als ons ons kielik nie meer dien nie. Hy sal vinnig achterkom as ons bij vreemde afgoede hulp gaan vragen. Hij weet wat mensen in die geheim denken en doen zou hij niet achterkom wat ons doen nie, hy het ons lang tyd laat zwaar kry, Heere, dit is oor dat ons behandel is soos dieren wat geslag word. Is hy nog daar, Heere, slaap jy, hoe kom jy dan niks nie, grijp in, moet nie ons wegstamp nie, jy maak asof hy nie daar is nie, jy speel wegreperkie met ons, jy steer jy nie aan ons nie, jy draai die rug vir ons terwyl ons zwaar kry en mensen met ons spot. Ons wordt in die grond ingetrapt. Ons kan niet zelf recht opkomen. Nie. Help ons, Heere, red ons omdat u ons lief het.